50 languages. 66 i s สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง Pronoms possessius u ดิฉัน ของดิฉัน y o el meu ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบ No trobo la meva clau. ดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบ No trobo el meu bitllet. คุณ ของคุณ Tu, el teu. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Has trobat la teva clau? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Has trobat el teu bitllet? เขาของเขา Ell, el seu. คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Saps on és la seva clau? คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Saps on és el seu bitllet? ของเธอ ella el seu เงินของเธอหาย els seus diners han desaparegut และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย La seva targeta de crèdit també ha desaparegut. เราของเรา Nosaltres, el nostre. คุณปู่ คุณตาของเราไม่สบาย El nostre avi està malalt. คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี La nostra àvia està bé de salut. คุณ หนู ของหนู Vosaltres, el vostre. เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Nens, on és el vostre pare? เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน Nens, on és la vostra mare?